Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 1, 2007 Inordinahang obispo si Bishop Francisco de Leon kasabay ng pagkakatalaga sa kanya bilang auxiliary bishop ng Antipolo. Siya ang kauna-unahang auxiliary bishop ng 25 taon ng Diocese ng Antipolo. Nailuklok siya sa diocese para tulungan sa pamamahala si Bishop Gabriel Reyes. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.